كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo u prošlom predavanju završili 92. hijđarsku godinu, već raz govorimo o početku 93. godine, godine kada je muslim Ibn Abdul Melik osvojio mnoge utvrde u, na, dakle, u Bizantiji. Između ostalog, takozvane utvrde al-Hadid, tvrđava, željezna tvrđava, Gazalu, Masu i mnoge druge. Također, Abbas ibn Velaid je osvojio su Mesitiju, a iste ove godine Mervan ibn Velaid je dakle, svojim vojskama napao na Bizantiju, do te mjere da je došao mm, do Hanđare kada mu se je obratio Havrizmu Šah, spominjući Kutebu i pozivajući njega da onaj napravi primirje i da mu onaj oko Medajna uh, prepusti zemlju, da ne ulazi, da ne ratuje, da ne ubija ljude, da ne pali, da ne ruši tvrđave, ali istovremeno da mu pomogne protiv njegovog brata i da mu brata preda, jer njegov brat je uništio sve što je bilo na zemlji i od ljudi i od dakle, predmeta. Dakle, Njegov problem je bio u tome što njegov brat zašto god bi čuo da je lijepo, bez obzira radilo se o imetku ili ženama ili robovima, životinjama i svemu drugom, otimao je od svoga brata. Pa je Hutejbe e, prihvatio, krenuo sa svojom vojskom, a onda je predao njemu, Havrizmu Šah predao njegovog brata. Kaže se da je u ovom pohodu Kutejbe protiv Havarizma Šaha, odnosno njegovog brata, pobio mnogo vojske, a onda je zarobio ga sa, zajedno sa 4000 zarobljenika. Onda je poredao na sve strane, ispred sebe hiljadu, na desnu i na lijevu stranu, po hiljadu za leđa hiljadu, rekao onaj skinte im glave. Da bi im utirao strah u kosti, odnosno da vide da sa kutejbom nema šale, odnosno da prepadne Turkmene i oni koji su sudili su suprostave Iste ove godine je se desilo osvajanja Semerekanda, kada je Kutebe završio sa Havaridom Šahovim bratom, on se je odlučio da se vrati u svoj, onaj, u svoj palač, odnosno svoje mjesto gdje je stano, to je Someru. A onda su neki od emira mu rekli, stanovnici Sahda su ti dali, odnosno prihvatili su na primirje, povjerovao su ti. Najbolje bi, kaže, bilo se ponovo, kaže, vratiš njima u trenucima kada ne osjećaju da ćeš i napasti. A onog trenutka kada ne budu tek očekivali, sigurno da neće moći pružiti otpor i možda se nikada više u tvom životu neće ukazati takva prilika. Kaže kod tebe, ovo mi je vođi koji mi je došao, jesi kaže i koja to obavijestio, o mi kaže nisam. Kaže, ako si kome rekao, ako se sazna, onaj tebi glava ide. Zatim je poslao svoga brata, kod tebe je poslao svoga brata Abdurrahmana ibn Muslima sa 20.000 vojnika i on ga je prestigao već u Semerkand, došao je pred Semerkand, a Kutejbe je sa ostatkom svoje vojske došao ona iza njega. Kad su Turkmeni čuli da se Kutejbina vojska približila Semerkandu, odabrali su, odabrali su uh, jednu, kako da kažem, jednu grupu, jedan broj vojnika da pošalju sa leđa muslimanima. Međutim, Kutejbe je pripremio svoga brata Saleha sa 600 konjanika i poslao i rekao da presječu put ovoj turkmenskoj vojsci. Tako da je Kutejbe se bio zaštitio da mu ne mogu prići sa jedne strane, a isto tako ne mogu mu se suprostaviti, suprostaviti od same utvrda Semerkanda. I onda Kutejbe je navalio sa svojom vojskom na Semerkanda. Turkmeni se nisu mogli suprostaviti Kutejbi, prvo zbog njegovog broja, drugo zbog njihove nespremnosti, iako su izabrali dakle najbolje, najuglednije među sobom e, konjanike, vojnike, hrabre ljude, između ostalog, svi sinovi, to jeste tako modernom e, žargonečnom prinčevi, svi sinovi kraljeva ona i njihova svita i najhrabriji i najjači ljudi koji se izdvojili od Perzijanaca. Odnosno, od, pardon, od Turkmena. Kutejbe je, nakon što je pobjedio, nekome je rekao znadeš li da si pobio najčasnije ljude među Turkmenima? Dakle, svi oni koji su izginuli, izginuli su hrabri i ugledni to jeste prinčevi, a očevi su im bili kraljevi. Kutejbe je koristio katapulte. Pa onda je, kaže, namjesnik, odnosno kralj Gorak, E, kralj Sagada rekao Kutebi, ti se sa mnom, kaže, boriš sa Arapima i sa nearapima. Pa je, kaže, Kutebi to zasmetala, onda je odvojio, odvojio je arapsku vojsku od arapske vojske, a onda od arapske vojske izdvojio samo najhrabrije, dao im najbolje oružje i onda navalio na utvrde Sagada, odnosno Semerekanda. Kaže, u tom jednom e, pohodu su razvalili zidine, pa su Turkmeni još, dok se prašna nije ni, onaj, ni slegla, oni zatvorili tu rupu onaj, gdje se zid srušio. Pa je tebe to uradio i drugi put, a onda više Turkmeni nisu imali snage i tako je provalila muslimanska vojska pod vlastnom tebe u e, Semerakant. Nakon toga, kada su vidjeli da ne mogu se suprostaviti, zamolili su Kutebu da se vrati toga dana i da su, sutra, da sutra dan e, napravi ugovor o primiru, pa je Kutebe prihvatio. Kaže se da su mu dali milijon i dvijesta hiljada dirhema svake godine da mu daju kao džiziju. Također ove godine su mu morali dati 30.000 e, robova. U jednoj predaji stoji da je to bila, da je bilo dogovoreno 100.000 robova. Niko nije, bio, nije smio među njima biti maloljetan dijete, nije smio biti star čovjek, nije smio biti rob sa nedostatkom. Dakle, sve sposobni, onaj jaki robovi. Zatim je naredio Kutebe da se svi, njiho, svi njihovi idoli, njihova božanstva i kipovi, jer su oni bili vatropoklonici, sakupe na jednu kamaru, a kaže se da je ta kamara dostigla visinu kao jedna palača od njihovih kip, kipova. Kutebe je, kaže, ušao u Samarkand sa 4000 najhrabrijih svojih boraca, sagradio je e, džamiju unutar u Samarkandu i prvi je koji je održao u njoj hutbu, i u Semerkandu, dakle tom prilikom je onaj pripremio gozbu, a onda je rekao da se kipovi nakon što su bili složeni na jednu kamaru, da se zapale. Kažu pa su stanovnici Semerkanda zaplakali, recu, ko, rekli su mu ko zapali naša božanstva, njega će ta božanstva uništiti. Kaže pa je Kutebe uzio, odnosno on je bio taj koji je potpalio vatru gdje se trebalo je zlato topiti. I kipo je, kaže, on je onaj, govoreći Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, palio vatru i onda su njihova božanstva gorla njihova božanstva su bila ukrašena zlatom. Dakle, imali su nešto kao ogroce, kao i tako dalje. Samo od tih dijelova zlata je, ono ovdje spominje 50.000 miskala, 50.000 miskala je nešto oko 250.000 grama, to jeste 250 kg. Ja ne znam koja je bila težina određena, ovo je miskal po modernom računanju koliko te, težina je miskala, Allah najbolje zna. Ali ovo, on, Ibn Kathir spominje ovdje u količinu i to samo od ukrasa njihovih božanstava. Zatim, između ostalog, ono što je zarobio ku tebe bila je e, kćerka od e, sina Jezdeđerda, pa je on poklonio Velidu, a ona mu je rodila Jezida ibn Velida. Zatim je ku tebe pozvao stavnike Semerekanda i rekao im, ja ne želim e, da sa vama, ne želim od vas ništa osim ono što smo skopili primirjem, ali mora ostati jedna vojska koja će čuvati Semerekand, dakle muslimanska vojska mora ovdje ostati. Nakon toga je Gorek Han, dakle kralj Semere Han, da se iselio i kaže, odnosno ku tebe uči ajet pa kaže Innehu ehlake aden ila ula wa semude fe mebka. On je uništio prvi ad i semud i nije ostalo traga iza njih. Zatim se, kaže, ku tebe vratio Omeru, a u Semerkand ostavio svoga brata Abdullaha. Pa mu je rekao, nemoj dozvoliti da jedan mušrik uđe u Semerkanda, vrata Semerkanda, osim što neće biti obilježen na ruci, to jeste da mu se stavi pečat, a pečat je odnosno bio e, uh, istetovirani dio, odnosno istovirani znak na njihovim rukama. Nemoj mi, kaže, da opusti da ostane u Semerkandu onoliko koliko može da se osuši jedna posuda od gline. Zatim, ako neko od njih ostane više od toga, nemoj ga ostaviti u životu. Ove godine je Musa ibn Nasir smijenio u državama Magriba Tarka ibn Zijada, On ga je poslao na grad Tuletilu. Nakon njenog osvajanja našli su, kaže, e, sofra od Sulejmana ibn Davuda, alihima salatu wasalam, od zlata i od dragog kamenja. Kaže, naše su toliko blaga na toj sofri, odnosno nasljedstvo od Sulejmana, alihima salatu wasalam, da se ne postoji opis kojim se moglo opisati njegova vrijednost, izgled i tako dalje. Pa je poslao Velid ibn Abdul Meliku. Kada je došlo, odnosno nije uspjelo ni doći ovo blago, a Velid ibn Abdul Melik je preselio, a njega je naslijedio njegov brat Sulejman ibn Abdul Melik, kaže pa je blago od Sulejmana došlo ponovo Sulejmanu. Kaže Ibn Kathir, o tome ćemo govoriti nešto kasnije, onaj, kada budemo došli do njihovog eh, početka kraja vladavne eh, Velidove i početka Sulejmanove. Musa ibn Nasir je postavio Abdulaziza ibn Musa ibn Nasir, Nasira, kao namjesnika, a onda je Musa ibn Nasir poslao vojske dalje da osvajaju Magrib, pa su, odnosno države Magriba, pa su došli do poluostrava Andaluzije, to jeste današnje Španije, osvojili su Kurtubu, Tanđu. Kurtuba kod nas je poznata kao Kordoba. Zatim je Musa lično krenuo zapad od Andalosa pa je osvojio gradove Bađa, zatim Bejla i mnoge druge gradove ili predjele, sela, utvrde i tako dalje. svi oni koji su, a znali su da se ne mogu suprostati ovim muslimanskim vojskama, jer je Španija bila u jednom raskolu, isto ono što se desilo muslimanima poslije osam vijekova, želja za vladavinom i slabljenje onaj, e, njih kao pojedinaca ili namjesnika ili kraljeva, to se dešavalo njima u njihovom dobu, to jeste kada je osvajao Musa ibn Nasir. Kada je pa je slavo svoje vojske, a onda oni znaju da se ne mogu suprostati, tražili su njega primire i predavali su mu grad po grad, dakle bez bitke na tim svojim pohodima koje se koje odbio, oni su osvajali utvrde, zarobili mnogo imetka, mnogo žena, djevojaka i blaga, a Musa ibn Asir bi se vratio sa tim imetkom kao ganimom, to jeste kao plenom i nikad niko nije mogao zapisati količinu vrijednost plena koji je osvojio. Ove godine, to je 93. godine, je velika suša pogodila Afriku. Zatim je Musa ibn Nasir izašao sa svojim vojskama, tražići da Allah te barke vetala kišu. Kaže, na pola dana kada je se popio na mimber, to jeste u podne kada se popio na mimber, nekom je rekao, zar nećeš učiti za Emirul Muminin, to jeste vođ pravovjernih. Kaže, u ovom je trenutku sigurno neću. Nakon što je izgovorio ovu riječ, Allah subhanahu wa je spustio na njih obilatu kišu i onda im se stanje popravilo, odnosno to je bio kraj ove suše. Ove godine, to je 1993. Omer ibn Abdulaziz je bičevao Hubejba ibn Abdullaha ibn Zubeira sa 50 udaraca i polio ga je kofom hladne vode u, po zimi po naredbi Velida. E, odmah nakon toga Habib je umro i tu je bio trenutak koji Omer ibn Abdulaziz sebe nije nikada oprostio. Naprotiv, uvijek ga je spominjao, kaže šta ću kad mi se ha Habib ili Hubejb kem se Hubeib postavi na putu, to jeste na sunnjem danu. Kaže, kad god mu pao na pamet, on bi ga spomenuo, onda bi, kaže, vrisnuo kao što zaplače žena kada joj čovjek umre ili pogine. Uvijek bi ga spominjao po dobru, govorio bi Hubeib, Hubeib, Hubeib, ne znate, kaže, hoću li ikad biti spašen zbog Hubeiba, a onda Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, kaže, e, ovo je bio trenutak njegove njegovog postanuća, ali njegove greške u životu, zbog koje je se desilo mnogo dobro, mnogi hajr, jer je Omer ibn Abdelaziz od tog trenutka promijenio svoj život na 180, sa 180 stepeni od stalnog, dakle, tugi, zuhda, straha od ahireta, činjenja dobrih dijela, pravednosti, udjeljivanja, sadake, dobročinstva prema dakle, ljudima oko njega, oslobađanje robova i mnogog drugoga. Ove iste godine, to je 93. po Hirži, Muhammed ibn Qasim, Amidžić od Hadžara ibn Jusufa osvojio je grad Dabil u Indiji, a Hadžar ga je postavio, odnosno postavio ga je vojskovođom nad vojskom koja je dakle, krenula u osvajanje Indije, a bilo mu je samo 18 godina. Krenuo je sa svojom vojskom, u susret mu je izašao kralj Daher, kralj Indije, sa ogromnom dakle, vojskom koja je sadržavala između ostalog od oružja, 27 obučenih slonova za rat. Kaže, kada je došlo do bitke, indijska vojska nije mogla ustrajati mnogo, nego je posrnula, odnosno ona je posustala pred muslimanima i musliman su izvojevali ona i pobjedu. Zatim je Muhammed ibn Qasim osvojio grad Keberđ i na tom svom, u tom svom pohodu na Indiju također je zarobio mnogo od plijena, od imetka i od zlata i dragog kamenja što je nemoguće onaj zbrojati. U ovom vremenu onda Udi ibn Kethir na jednoj malo više jedne strance spominje dakle, čitavu tu biografiju, odnosno čitavu tu epohu vladavne Beni Umeje. Pa kaže tržnica džihada u Beni Umeji ili od Beni Umeje bila osnova na kojoj su oni ustrajavali. Tada je riječ Islama se proširila na istok i na zapad, i na kopnu i na moru. Ponizili su kufr i sve one koji su bili sjedbenici kufra. Strah je od, uliven u krv mušicima od strane muslimana. Nisu muslimani krenuli sa svojom vojskom ni na jednu stranu, na jednu državu, na jednu utvrdu, a da je nisu osvojili. Nisu se postavili šatori muslimanske vojske bilo gdje ispred koje utvrde, a da nisu ponudili ili dakle primjer je ili da su morali na kraju dati džiziju, u njegovoj vojsci, to jeste u vojskama od Beni Umeji, u njihovoj vojsci je bilo dobrih ljudi, Evlija i Alima, veliki uglednih tabijina. Iako se je ponekada radilo im vojskama, Allah subhanahu wa ta'ala je potpomogao svoju vjeru sa ovim vojskama, kao što je to bilo pod vodstvom Kutejbe ibn Muslima, kada je osvajao turkmenske utvrde, gradove, države, i nikom se nije mogao suprostaviti, tako da je došao do planina Kine. Kada je poslao pismo kralju, odnosno caru e, Kine, ova iz straha je poslao mu nešto, nešto se ne može opisati od poklona, od vrijednih stvari i metka, zlata i srebra, da ne osvaja njegove države. Allah najbolje zna ali ne bi stao Hadžađ sa svojim vojskama, jer ne bi stala naredba kod Kutejbe da se vrati i da ostavi Kinu, osim što je Hadžađ ove godine, odnosno iduće godine, i umro. Zatim je Kutejbe ubijen od strane nekih muslimana i na taj način Kina je ostala bez da bude osvojena od strane muslimana. Zatim su muslima ibn Abdul Melik ibn Mervan, odnosno sin od Emirul Mu'minin Velida, osvajali su također utvrd, potvrdu Bizantiji, borili se na Allahovom putu, sve dok nisu došli do Konstantin grada, to jeste današnjeg Stambola. Tamo je muslime napravio veliku džamiju gdje je dao ili gdje, čime je uznemirio evropljane današnje, a tadašnje Ferenđe ili Bizantice onaj, sa tom džamijom jer su znali da im je došao islam na njihov prag. Zatim Muhammed ibn, odnosno Muhammed ibn Hasim, bratić od Hadžađa, se borio u Indiji, osvaja, osvajao je grad po grad sa vojskom iz Iraka. Sa druge strane Musa ibn Nasir se bor, borio u državama Magreba, arapskog Magreba, osvajajući državu po državu, sve dok nije savladao cijeli jedan današnji poluotok po imenu Španija, tadašnja Andaluzija. Isto onako kako je to bilo u vrijeme Omera i Osmana, ponovo je došlo do osvajanja jer ponovo se digla zastava Islama i džihada u njihovom periodu, to jeste period Beni Umeje. Ove godine, to jeste 93. Velid je smijenio Omera ibn Abdulaziza kao namjesnika u Medini. Razlog tome je bio što je Omer ibn Abdulaziz napisao Velidu govorit ćemo tome kako Iračani nisu zadovoljni sa Hadžađom, kako ih Hadžađ ugnjetava zbog njegove nepravde i zbog njegovog dakle, tog odnosa, lošeg odnosa prema ljudima. Pa kada je Hadžad šuo za ovo pismo, on je napisao Velidu, Omer je slab i ne može vladati Medinom niti Mekom i zbog te njegove slabosti moraš postaviti nekoga koji je sposoban da vlada i Mekom i Medinom. Pa je, kaže, smijenio Velid Omera, a postavio Osmana ibn Hajana, namjesnika Meke, a Halda ibn Abdullaha al-Kusarija postavio namjesnikom e, Medine. Omer je izašao iz Medine i to u mjesecu Ševalu, a namjesnici, ova dvojica namjesnika su preuzeli onaj Meku i Medinu nakon njega. Ove godine je hađ predvodio Abdulaziz ibn Walid bin Abdul Melik. Ove godine od uglednika su preselili, kao što Ibn Kethir, e, ibn Kethir spominje, ali samo izme, e, još uvijek ashabe i tabine. Enes ibn Malik, vama dobro poznat, Njegov nadimak je bio, odnosno kunja Ebu Hamza, neki su ga zvali Ebu Thumame, Lansari, Enadžari, sluga Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov eh, ashab, njegova mati je Umu Haram, Mulejke bint Melhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram, žena od Ebu Talhe. Zaida ibn Sehlan Ansarija. Prenosio je od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnogo hadisa i čak što više je prenosio je onaj, mnoge stvari koje niko nije mogao čuti osim mene se jer je bio non stop sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sallam. Prenosio je također Ebu Bekra od Omera Osmana od Ibn Mesuda i mnogi drugih ashaba, a i od njega mnogi drugi ashabi i tabiin. Kaže Enes, ili rekao Enes radijallahu anhu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve alaihi došao je u Medinu, meni je bilo deset godina. Umro je a meni je bilo 20 godina, to je služio ga punih 10 godina. Muhammed Abdullah al-Ansari prenosi svoga oca od Sumami pa kaže, rečeno je Enesu, jesi li učestvovao na bedru? Kaže, a gdje ću, kako ću osustovati sa bedra? Međutim, Ibn Kathir kaže, Allah najbolje zna, on nije ni učestvovao na bedru i to je samo jedina bitka koja je učestvovao, pa je učestvovao svim postaje bitkama. Jedino što se za njega govori da je služio Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Prvo se da njegova matika dovela, kao što stoji u predaji od eh, njegovog amidži, a također poslije muža njegove majke, Talehi, da je dovela ga Allahom poslaniku, sada se nepe rekla Allahom poslaniče, ovo je Enes, neka bude tvoj sluga i neka te služi i tebi ga poklanjam. Pa ga je Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, ona je prihvatio. Ona je rekla, molim te da ga primiš kao poklon i da mu proučiš dovo. Pa je rekao, gospodar moj tim umnoži metak i njegovu djecu i uvedi ga u džennet. Kaže se, odnosno u predaji stoji da je Enes rekao za sebe, Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam mi je dao i kuniju pa me nazivao Ebu Nahle, to jeste otac palme zato što je volio palme. Ebu Bekr ga je uzeo kao namjesnika, zatim Omer također kao jednog od namjesnika u, onaj, u Bahreinu, a onda se vratio, nakon što je završio s njegovom namjesništvom, on se vratio u Medinu, a posle toga je otišao u Basru. U Basri je imao četiri svoje kuće i kada je došao Hadžač u Irak, Hadžač ga je po, poje, odnosno zijetio, odnosno zamiravao, o tome smo već pričali. I to vrijeme Fitne ibn Lešasa, kada je Hadžač smatrao da je Enes ibn Malik jedan od onih koji su stali na stranu ibn Ešasa. Kaže se, u predanju stoji da ga je Hadžač obilježio na vratu, a onda se, to sam vam spominjao sjećate, pa je, kaže, Enes napisao Abdulmeliku, pismo o tome kako ga hađač ugnjetava, kako ga dakle, ponižava. Između ostalog, ako se sjećate, predaj unazad dva dersa, kada je rekao da sam, odnosno da jevreji su sretnu sluge od Musa a.s. sigurno bi ga počastili i onaj, poštovali bi ga, ili da kršćani sretnu sluge od Isa a.s. isto bi to uradili, a ja sam kada je služio Allahom posnike 7 godina, pa vidi kada šta me hađač radi. Pa je Abdulmelik napisao Hadžađu pismo u kojem ga je isponižavao, govorio vam teške stvari, čak što više ja danas kad sam čitao ovo, vjerujte da pred kamerom ne mogu reći šta mu je rekao. Dakle, jeste, Bogam, kakve termine iskoristio, spominjući mnogo što šta udove, odnosno dijelove žena. Kaže se nakon toga da je se odlučio Hadžađ da e, ode kod Enesa, pa mu je jedan od njegovih savjetnika rekao, ne, pusti ga, nek on dođe, nama. Također se prenosi da je Enes radijallahu anhu došao u Damask kad je e, Velid ibn Abdul Melik gradio u vrijeme njegovog namjesništa kada je gradio džamiju u 1992. godine. je gradio veličanstvenu džamiju, kaže Mekul, vidio sam Enese kako hoda po džamiji, pa sam ustao i prišao mu i rekao mu da li se mijenja abdest nakon dženaze i kaže ne, ne mijenja se abdest. E, Evzaji kaže, prenosi prenosima Ismail ibn Abdullah ibn Abil Muhađir, kad je došao je Enes kod Velide, pa mu je Velid rekao, šta se čuo da Allah poslanika sa Osanem da govori o sunnijem danu, kad je čuo sam Allah sallallahu sa Allahom Osanem da je rekao, entum vasake hatein, vi sunniste dan, kaže, poput ova dva, pa je pokazao ova dva prsta, kaže prst i prst do njega. Također što od, od Abdurezaka ibn Omera, ono iz Meila prenosi da je Enes došao kod Velida 92. godine pa je spomenuo ovu predaj. Zuheri kaže, došao sam kod Enesa ibn Malika u Damask, a on plače kaže, zašto plačiš? Kaže, ne znam, ništa nisam zapamtio ko sam zapamtio namaz Allahova poslanika, sallallahu sallam, njegovih ashaba, a vidite kaže, šta ste vi, Benu Umeje, uradili sa namazom. Bilo je poznato da su halife Beni Umeje odgađale namaz sve do zadnjeg njegovog vremena i u tome su ustrajavale, osim Omera ibn Abdulaziza u vrijeme njegovog hilafeta, kao što će doći spomen o tome. Također se prenosi od Džafara ibn Sulejmana od Sabita od Enesa da je rekao Došlo, dovela me je moja majka Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, bio sam dječak, pa je rekla Allahom poslaniče, ovo je Hovejdimek, jel tvoj slugica, mali sluga. Pa moli Allaha za njega, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma ikthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Kaže gospodaru podaru mnogo imetka i djece i uvedi ga u džennet. Kaže Enes, govori za sebe, vidio sam dvoje, čekam treći. Dakle, ima mnogo imetka i djece, ja čekam onaj džennet. Ili u drugoj predaj kaže, nadam se treće. U također jednoj predaj Enes kaže sebe, tako mi Allaha, mnogo imam imetka, do te mjere da su mi palme i grožđe rađali dva puta godišnje. A od djece imam djece i njihove djece. Dakle, imam unučad i pravunučad, onaj mnoštva e, djece. Kažu, u jednom, u jednom sjelu oko mene se okupi po stotinu mojih potomaka. Kaže, obavijesla me moja kćerka Amina da se od moje kičme do sada ukopalo 120 mojih potomaka. Dakle, imao je u vremenu dok je živio stotinu, a ukupano 120. Danas u nas koji ima troje djece, kaj što će ti? Ako ima dva cuka, ima dva cuka, ima emancipovanje. Jednom prilikom Sabit jer Sabit je rekao Enesu, jesi li dotakao ruka Allahova poslanika, odnosno šaku Allahova poslanika, kaže jesam, kaže molim te daj mi da tu ruku poljubim. Prenosi se od Musene ibn Saida Zira, kada je čuo sam Enesa ibn Malika da kaže nema ni jedne noći da ne usnim Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, a onda bi zaplakao radi Allahu anhu wa arda. Od Ebu Isaka od Minhala ibn Amra se prenosi da je Enes e, služi Allahova poslanika sa svakom pogledu pa kaže on mu je nosio nanule i nosio mu je vodu to jeste kad bi se Allahom poslanik sa sallam izuo, on bi uzeo njegovu obuću i nosio mu je vodu sa kojom bi se Allahom poslanik sa sallam e, abdestio. Kaže, odnosno također predaju Denesa kaže, nadam se da će susreti Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam na sunnji dan, pa će reći Allaho poslaniće, evo tvoga huvejdima, to jeste evo tvoga slugici ili malog sluge. Od nadra Ibn Enesa, od Enesa se prenosi da rekao, upitao sam Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam, da se na sudnjem danu zauzima za mene Pa je rekao Allahom poslanik, uradit ću to, učinit ću to. Pa sam rekao, gdje ćete naći Allahom poslanik na sunnijem danu? Kaže, prvo što ćeš me tražiti, traži me na siratu. Kaže, ako te ne vidim na siratu, kaže onda me traži kod mizana, to jeste kod vage. Kaže, ako, me ne, ako te ne nađem kod vage, kaže, traži me na haudu, to jeste na izvoru. Neće se pomaći sa ova tri mjesta dok se svi ne okupite na sudnjem danu. Ibn Kathir, za oni koji, dakle, onaj, za Ibn Kathira se zna da je on bio možda jedan, jedan jedini mufesir koji je se najviše posvećivao na znanju, odnosno nauci hadisa. Pa kaže Ibn Kathir, ovaj hadis je Hasan Gharib, ne zna se osim sa ovim lancem. Također se prenose šuabe od savjeta da je Ebu Hurer rekao nisam vidio nikoga da klanja slično ili isto kao Allahu poslanih sa svema što je klanjao kao što je klanjao Enes ibn Malik. Ibn Sirin kaže, najbolji i najsavršeniji namaz koji se mogao uklanjati, koji je mogao uklanjati neko ko živi na jednom mjestu ili musafir, je bio Enes radi Allahu anhu. Kaže Enes, uzmi od mene ili nauči od mene, ja sam naučio da Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nikoga nećeš poslije mene naći da poznaje namaz kao što poznajem ja. Ja sam neki dan pitao jednu onaj, skupinu braće ljudi misle da današnja forma namaza je ista kao što je namaz bio u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem je lista forma. Šeh Rejeg nije ista forma. Namaz je poprimio mnogo izmjena od vremena i Allahom poslanih sada se nam je ashaba i zato ona eh, ehli ilm posebno mahadisi i pravnici uvijek o tome govore, a ljudi sve manje i manje praktikuju sunet Allahom poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Muhtemir ibn Suleiman prinose svoga oca, kaže, čuo sam Enesa da je rekao niko još, odnosno niko više nije ostao mimo mene i koji je klanjao prema dvije kible. To jeste prema Bejtul Mahrisu i prema Mekke. Od Mohameda ibn Sa'ada se prenosi da, je, da, ga, da mu je rekao Afan, pa kaže, prenosio nam jedan od šehova po imenu Eba Dženab. Čuo sam Harilija da kaže, Enes je obukao ihram jednom prilikom, I kada je ušao u harem, sve dok nije skinuo ihram, nije progovorio, osim sa zikrom. Pa mi onda rekao, <clears throat> ja ibn Ehil, bratiću moj, ovako se nosi ihram. To jest u ihramu nije govorio ništa osim što je bio zikr. Salah ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf kaže došao na jednom priliku menes petak. Bili smo okupljeni pred kućama žena Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa smo govorili a on reče tišina kada je proučeni kamen za namaz, on je rekao, a ova riječ u arapskom je značila, odnosno govorila se meh, dakle tri samo slova, kaže, bojim se da sam pokvario svoju, kaže, džumu samo zato što sam vam rekao meh, a ovi se nisu bojali što su pričali. Prenosi se od Džafara ibn Sulejmana od Sabita, kaže, bio sam jednom prilikom sa Enesom, pa je došla kahrimana i rekla je, oje, Bohamza, zemlja nam je žedna. Kaže, pa je Enes ustao, abdestio se, onda izašao je van, klanjao dva rekiata, onda je digao ruke moleći Allaha Đelšanu da im dadne kišu. Kaže, tolika je kiša se spustila na zemlju da smo mislili da je napunila sve što postoji na zemlji, a onda je rekao, idite, vidite dokle je kiša doprila, pa smo, kaže, primijetili da je samo nešto malo mimo granica njegovog, njegove avlije kiša padala samo, dakle, padala je kod njega, nigdje drugo nije padala. Imam Ahmed prenosi, odnosno bilježi predaj pa kaže, prenosi se, govorio nam je Muaz ibn Muaz, a njemu ibn Aun od Muhammeda kaže, Enes je bio kada bi govorio Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam i završio citiranje hadisa, rekao bi, evo kema kale Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ili kao što je rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. El Ansari prenosi od Ibne Aufa, od Mohameda, kaže poslao je jedan od vođa Enesu nešto od Feja. Pa je upitao je li ovo Homs. Fej e, vrsta plijena, pa kaže je to od petine i kaže nije. Onda je rekao meni ne treba. Nadar Ibn Šidad prinosio svoga oca, kada se razbolio Enes, rečeno mu je hoćete hoćeš da dovedimo liječnika, kaže liječnik me je razbolio. A kom je liječnik? Kom je liječnik? Allah te barke ta'ala. Kaže, liječnik me je razbolio. Prenosi se od Alija Ibni Jezida, kaže, bio sam palači sa hađađom kad su mu dovedeni, dovedeni, dovodeni ili dovođeni ljudi od Ibn Lešasa, pa je došao Enes Ibn Malik, kaže Hadžađ, hodi vamo poganu. Ti, kaže, koji širiš fitne, jedan put si sa Alijom, jedan put si sa Ibn Zubeirom, jedan put si sa Ibn Ešasom. Tako mi kaže Allaha, iskorijenću te. Ili ću te, kaže, oguliti kao što se guli. Vab je vrsta, dakle, guštira. Kod Arapa i dan danas oni to konzumiraju. Kaže, Enes, ja emir, kaže, jel, jel misliš, kaže, na mene? Kaže, da, Allah te, kaže, oglušio, pa nikad ti ne čuo. Kaže, Enes je rekao, ina lillahi, vana ilaihi, rađi on. Pa smo onda, kaže, slijedili Enesa sve do mjesta Rahbe. Pa smo spomenuli šta se desilo između tebe i Hadžađa. Kaže, tako me Allah da se ne bojim za svoju sitnu djecu. Kako će ostati za mene? Ne bi, kaže, razmišljao na način kako će me ubiti, ni gdje će me ubiti, ni zašto će me ubiti, nego bi, kaže, čuo od mene mnogo riječi, Ja sam, kaže, prešutio da, da spasim sebe i svoj život radi svoje djece. Nakon toga spominje Abu Bekri ibn Ajaš da je Enes napisao pismo Abdulmeliku. Meliku, žalajice na hađađa. Spomenuo sam malo prijednu predaju gdje spominje jevreje i kršćane da su sustreli e, sluge svojih poslanika. Kad je služio sam Allahov poslanika sa 70 godina, a onda je Abdul Melik napisao hađađu knjigu, odnosno pismo, u kojem mu je e, spomenu sve ono što se, dakle ja ne mogu halalte, ne mogu vam prevesti, idemo dalje. Prenosi od Abdullah ibn Muaz ibn e, Jezida od Ejuba kaže kada je Enes oslabio i nije više mogao da posti, napravio bi hranu pa bi pozvao 30 siromaha da jedu na toj sofri. Ovako kaže spominje i Buhari, imam Buhari spominje ovakvu predaju. Šuabe prenosi od Muse, sam Belavija, pa kaže, rekao sam Enesu, ti si posljednji koji je ostao da sahaba Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, ostali su neki od beduina, el Arab, pustinjaka, a što se tiče njegove sahaba, ja sam, kaže, zadnji koji je ostao, a onda u toj bolesti nekom je rekao hoćeš liječnika, kaže liječnik mi ovu bolest i dao. A onda je govorio laqinuni, to jeste prozivajte me na telhin, dakle govorite mi. Kad se pored čovjek koji umre govori rec la ilaha illa, la ilaha illa, kaže pa su mu govorili pored njega la ilaha illa, on je ponavljao sve dok mu nije duša izašla iz tijela i naredio, odnosno tražio je, ova sjetio je da štab koji je bio pored njega, koji je poklonio Allahom, poslanih da se nam kopa se zajedno, sa njim. Omer ibn Šebe i drugi kažu kada je umro imao je 107 e, godina. Kada je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je 10 godina. Ovo je 93. godina. Koliko je to ukupno? 103. Dakle, mogao imati po logici, dakle, onaj, onaj, e, računanja 103 godina. Nije mogao imati 106, 107 godina. onda Ibn Kathir ovdje spomeni rašte, onaj, rašte razilaženja među istoričanima koliko je živio. El Waqidi kaže on je bio posljednji koji umru od ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi u Basri. Kada je umro Enes Muarrik al Ajali kaže danas je kad nestalo pola znanja sa zemlji. Pa kažu ja al Mu'tamir zašto kaže to govoriš? Kaže čovjek kada bi se pojavio neko pa nam ubacio bilo kakvu šubhu, otišli, smo, otibi, otišli bismo kod Enesa pa ga opitali šta se čuva od Allaha poslanik sa tome je tome pa bi nam on rekao čuva sam to i to, to jeste onaj, on bi nam presudio. Ove godine je preselio Omar ibn Abdullah ibn Abi Rabija ibn Mughire. Jedan sličan, kao što sam prošli put govorio o Tuvejsu Mughniju, a sličan koji je bio Tuvejs al Mughniju? Baksuz. Baksuz. Kaže, bio je poznat od plemena Beni Mahzum, poznat pjesnik. Za njega se smatra tako da je bio je Baksuz, jer je rođen kad je umro Omer ibn Hatab, osunećen je kad je ubijen Osman, a oženio se je kad je ubijen Alija, a Allah najbolje zna. <clears throat> Ove godine je preselio Bilal ibn Abi vali, jedan od valija Damaska, Zatim je bio namjesnik, odnosno Kadiluka ili Kadija Damaska, a onda ga Abdul Melik smijenio ili zamijenio Ebu Idrisom El Havalanijem. Bilal je bio poznat po svome zuhdu, po svoje bogbojaznosti i kaže Ibn Kethir, njegov kabur kod malih vrata, ona je Damaska, je najvjerovatnije njegov kabur, a nije kabur od Bilala, muezina Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, jer je Bilal zakopan u Dariji. Ove godine je preselio Bišu Ibn Sa'id, El Muzani, također jedan od fakiha, abida i dobrih ljudi u Medini. Ove godine preselio Zorara ibn, Eu, ibn Eufa, ibn Hajib al-Amri, Qadi Basre, jedan od velikih alima od, od stanovnika Basre i dobrih ljudi, sa mnogo predaja, a umro je tako što je na sabah namazu učio Fejda nukhira fin Nakur, pao je mrtav nakon ovog pročenog ovog ajeta u namazu. Habib ili Hubeib ibn Abdullah, njega smo prije spomenuli, onaj koji je, za koji je bio naređen da ga Omer ibn Abdullah izbičuje sa 50 udaraca, a onda je posao kofu ledene vode zim pa je umro od toga. Hafs ibn Asim ibn Omer ibn Khattab al-Medeni, također sa mnogo predaje poznat po svojoj bogobojaznosti. Sa'id ibn Abdurrahman ibn Itab ibn Musaid al amawi jedan od uglednika Basri, poznat je bio po svojoj plementosti, jedan od ljudi koji je bio opisivan po plemenitosti davanja drugim. Ljudi kaže se da kada neko od pjesnika došao i a, spomenuo mu ili spjevao fine stihove, on mu je znao da 30.000 dirhima. Ove godine 1993. je preselio Ferva Ibn Mujahid. Za njega se kaže da je jedan bio od eh, Evlija. Naime, na jednom pohodu sa jednom skupinom on je bio zarobljen i onda su oni njegovi bili prijatelji svezani pa je upitao u ponoći svoje prijatelje šta mislite, kaže, da odemo da sustignemo naše vojsk, našu vojsku. Kažu i njemu, jesi ti dobar? Kaže, viš kako je stanje. Kaže, pa onda kad je svojim rukama prešao preko njihovih onaj, uh, poveza, kao oni su spali. A onda je kad je stavio ruku na vrata, pa se vrata sama otvorila. I njemu se pripisuju ovi kerameti, Allah najbolje zna. I sustigli su svoju vojsku prije nego što je došla onaj vojska na svoj cilj. Ove godine je preselio Džaber ibn Zaid, Ebu Šatha, čovjek koji se nikada nije raspravljao o tri stvari, nije se raspravljao o Kiriji u Meki, to je kada je došao u Meku, nije se raspravljao sa ljudima, onaj, e, pošto će biti najam dok obavlja umri ili hađ. Nikada se nije raspravljao kada je htio da otkupi roba da ga oslobodi na Allahovom putu i nikad nije raspravljao o kurbanima. Odatle naše sufije, dakle, raspravljao cijenu kurbana, kad dođu kogoda im kažeš, on će, ako im se sviđa kurban, on će to dati. To sam čuo od jednog sufije, tako mi je rekao kupovali mi zajedno kurbane i ja po prirodi se raspravljam. Volim pričati o parama i čim manje. A ovaj, koliko mi je ovaj reč, on kaže, ja prihvatam. Što prihvataš kad nema rasprave o kurbanu? Kud reku, ja neku ponjela da prodam te, bilo bi mi rekao lakše. Odmah za Bajram ne moram raditi. Čarbe je. To je Bogu bojaznost, braću. Ebu Šasa je rekao, volim dati dirhem ili potrošna je tima na miskina draži me nego da obavim hađ mimo hađa islama. Ebu Šasa bio je jedan od ljudi kojima je dato znanje. Bio je muftija Basri, a u njegovo vrijeme živjeli su i neki od ashaba poput Džabar ibn Abdullaha. Pa su ga stanovnici Basri pitali za neku od meselu, kaže Džabira su pitali za neku meselu, pa on kaže kako, me, kako ću vam ja govoriti je Ebu Šasa među nama. Kaže se u jednoj predaji da mu je Džabir rekao Jabin Zaid, ti si jedan od fakiha Basre i kada donosiš fetve, nemoj donositi fetve, odnosno nemoj ljudima odgovarati osim sa Kur'anom ili sa, one, sa nečim što je bilo od praktikovanog suneta. Ako učiniš mimo toga, ako budiš dakle, pratio ili spominjao nešto mimo Kur'ana i suneta, znaj da si propao i propaćao neko te sluša. Amr ibn Dinar kaže, nikoga nisam vidio da je bolje poznavao fetve kao što je Džabir ibn Zaid. I ja ibn Muavije kaže, doživio sam, odnosno, susreo sam sa mnogo stavnika Basre, a njihov muftija je bio Džabir ibn Zaid, ostavnika Omana. Katade kaže, kada je ukupan Džabir ibn Zaid, toga dana ukupano je znanje stanovnika zemlje. Sufjan ibn Ujene prenosio od Amra ibn Dinara, kaže Ebu Šasa, Hakem ibn Jub, je napisao imena pojedinih kadija, a ja sam bio jedan od njih. A onda mi je, kaže, palo na pamet da ikako mogu, odnosno da sam ičim drugim iskušan, bilo mi draže nego sa ovim i najviše sam, kaže, volio da uzjašem na, na, na devu, na jahalcu, na konja i da pobjegnem onaj sa zemlje da sam ikako mogao. Ebu Šasa kaže, pogledao sam u dijela pa sam, kaže, vidio da namaz umara tijelo, ne umara i metak, post umara tijelo, ne umara i metak, a hađ umara i tijelo i metak, pa sam vidio da je hađ najbolje dijelo. Kada bi krenuo prema džami, a podučavao ljude oko sebe, govorio bi, učite ovu, kaže dovu, Allahu, učini me od onih koji su okrenuli prema tebi i oni koji hoće tvoju bliskost. Gospodaru, daj nam uspjeha u našim dovama koji upućujemo tebi i učini nas onima koji žude za tobom. Sejar prenosi od Hamada ibn Zeda, od Hadžar ibn Ebi Ujene, pa kaže jednom prilikom je došao Džabir ibn Zed na našu musalu, a imao je na nogama dobro, dobro potrošene dvije sandale ili papuče ili nanule. Kaže, u ovim nanula sam, nanulama sam hodao 60 godina i nema mi, kaže, ništa draže od dunjalka nego što su one na mojim nogama. Džabir ibn Zaid kada mu došao dirhem ili dinar, zlatnik ili onaj srebrni, srebrni onaj e, novčić, jako bi primijetio da je falsifikovan, on bi ga polomio i bacio kaj ne želim da neko bude od muslimana iskušan sa onim sa čime sam ja iskušan. Imam Ahmed prenosi predaj od Ebu Abdesameda, pa kaže, govori na je Malik ibn Dinar, došao u jednom prilikom kod nas Džabir ibn Zaid, a ja sam kaj prepisivao Musaf, pa sam ga pitao šta misliš o ovome mom poslu, e, ja je baš asa. Kaže, lijep ti je posao, lijep ti je zanat, prepisuješ Allahovu knjigu, kor, odnosno, e, strancu po strancu, ajet po, ajet, po ajet, riječ po riječ, halal ti je i nema nikakve se smetnje da od toga živiš. Malik ibn Dinar kaže, upitao sam ga, šta znači idhen le dhakna ke dijafel hajati wa dijafel memat? Kaže, da li bi ti da iskušamo, da iskušaš duplu kaznu ahireta i duplu kaznu isto tako i dunjaluka? A onda je nastavio thumme la teđidu leke alejna nasvira, a onda ne bi protiv nas našao nikoga pomagača. Harsa ibn Mejnas prenosi, rekli su ibn Zaidu, u trenutku kada je umirao, imaš li kakvu želju? Kaže, imam želju da vidim Hasana. Kaže, pa su mu dovela Hasana, a on je rekao, posadite me, onda je sjeo i re, onda je učio, euzu bila mine nari, osu el hisab, utječem se Allahu od e, vatre i od lošeg svođenja ili ružnog svođenja računa. Tako je se od Hadžar ibn Abi Ene prenosi, čuo sam Hindu, kćer od Muhaleba ibn Abi Sofre, bila je jedna od najljepših žena njegovog vremena, spomenuli se kod Džabera, jednostavno spomenuli se Džabera ibn Zejda njenom društvu, pa su rekli da je bio i Balija. A ona kaže, Džaber ibn Zejd je najviše provodio vremena sa mnom i sa mojom majkom. Nikad od njega nisam naučila ništa, a da nije bilo ono što bi me približavalo Allahu Đelšanu ili nešto što bi me udaljavalo od Allaha da mi nije zabranjivao. Nikada nije pozvao, pozivao odnosno u vjerovanje i badija, niti mi je naredio nešto od toga. Zatim je nastala 94. godina. Ove godine je Abbas ibn Velid napao na Bizantiju. Kaže se da je osvojio Antakiju. Njegov brat Abdulaziz ibn Velid je napao na eh, utvrdu Gazale, a onda je Velid ibn Hisham al-Muayfi došao do utvrda Hamama i Jezid ibn Abi Kepše do utvrda Surije. Ove godine je Šam zatresu veliki zemljotres ili jak zemljotres. Ove godine je muslima Ibn Abdul Melik osvojio Senderu od eh, jedan dio Bizantije. Ove godine je Allah Đaršanu počastio Velidan Ibn Abdul Melika, njegovu djecu, njegovu, njegove svitu emire i tako da, dalje sa mnogim osvajanjima. Do te mjere da je se zastava džihada uzdigla isto kao vrijeme Omera ibn Hataba radijallahu anhu. Ove godine Qasim bin Muhammed Thaqafi osvajao Indiju, gdje je dakle, zarobio mnogo imetka i robova. Ove godine je ubijen Said ibn Džbeir, rahmehullahu ta'ala. Ubio ga je Hadžar ibn Jusuf. Razlog tome je bio što je e, eh, Hadžar postavio kao odgovorno lice za da vodi brigu o troškovima vojske. Poslao ga je sa Ibne Ešasom u bori protiv retbila kralja Turkmena. Kada je Ibn Ešas svrgnuo Hadžađa i Abdul Melika, ako se sjećate kad smo o tome govorili, Said Ibn Žbeir je to uradio isto. Kada je Hadžađ savladao Ibn Ešasa i njegove prijatelje, onda je on pobjegao u Isfahan, a Hadžađ je napisao njegovom namjesniku, ako čuje za Sejda da je pobjegao kod njega, da mu ga vrati i to je Hadžar radi sa svim svojim namjestnicima koga god bi, koga god bi našao sljedbenika ili vojske Ibn Ešasove da pošalju njemu. Pa je se Sejid Ibn Džubeir krio 12 godina, svake godine bi odlazio na Hadž i na Umru, a onda je ostao u Meki sve dok nije Meku, u Meku došao Halid Ibn Abdullah al-Kusari kad je bio smijenjen ko? Omer Ibn Abdulaziz. Pa mu je rekao neko da pobigne iz Mekije, on kaže tako me Allaha, stidim se više Allaha, 12 godina bježim, a ne mogu pobeći od kadera. Kada je u Medini ostao Osman ibn Hajan kao zamjenik Omera, a u Meki Khaled al-Husari, on je spremio nekolicinu ljudi i poslao je hađađu. Među njima je bio Sejid ibn Žbeir, Ata ibn Abi Rabah, Mujahid ibn Džebri, Amri ibn Dinar, Talq ibn Habib. Kaže se da je Hadžađ obavijestio veli da u Mekki ima nekih od onih koji su bili protiv njega, koji su svrgnuli njega i, i onaj, njegovog oca, pa je, kaže, Halad spremio i poslao, između ostalog Ataha, Amra i e, Sejda. Talat je umro u putu, Mujahid je bio zatvoren i ostaje u zatvoru sve dok nije umro Hadžađ, a Sejd ibn Džbir, kada je došao pred Hadžađa, kaže njemu, ja se Aid, ili o Sejde, Zar ti, kaže, nisam povjerio svoje emanete? Zar te nisam i postavio kao svojim namjesnikom? Zar nisam za tebe učinio to i to, to i to? A on bi, kaže, svaki put rekao na, da, odnosno naprotiv, jesi. Priznavao je. Kaže, svi oni koji su bili prisutni mislili su da će mu hađađ oprostiti. Kaže, šta te je ponijelo da se usprotiviš protiv mene i da svrgneš, odnosno da odbiješ prisegu koju si dao Emiril Mu'minin? Kaže, Sejid ibn Lešas je uzeo od mene prisegu A onda se, kaže, Hadžađ naljutio i rekao, odnosno skočio do te mjere da mu je jedna strana ogrtača pala, kad je teško tebi, dao si prisegu meni i Amir al-Mu'minin, a spominješ mu prisegu od Ibn Ešasa. Kad je tako me Allaha, nećeš kad je biti spašen, skinite mu, kaže, glavu. I spomenut ću sad nekoliko, Ibn Ketir spomenut nekoliko predaje razgovore između njih e, dvojice. Kaže, onda je naredio svojim čuvarima, odnosno dželatima, da ga ubiju, kaže, pa mu je, kaže, glava spala sa ramena, a mala mu je bila i sjeda glava. Pa je tri puta rekao, glava je, odnosno tri puta rekla la ilah ila, prvi put se, kaže, dobro čula, druga dva puta se nije mogla razumjeti šta govori, ali znala se da govori la ilah ila. Također je jednoj predaji kada je Hadžađ ubio Sejda ibn Žbejra, da je Hadžadž, bilo mu je žao što je to uradio, pa je rekao neka Allah prokune sina kršćanke, mislite na Halda ili Kusarija, koji ga je, kaže, poslao iz Mekije. On, kaže, misli da ja nisam znao za njega, tako me Allah znao sam za njegovo mjesto i kuću u kojoj je živio u Mekiji. Kaže, se ide, šta te izvelo? Kaže, neka Allah popravi stanje našeg emira. Ja sam, kaže, samo jedan čovjek od muslimana koji nekada griješi, a nekada, dakle, čini ispravno. Kaže, pa se Hadžar smirio, a onda kada je Hadžar ustao, mislili su svi da je, da je završeno, pa je Sejid rekao, imao sam, kaže, obavezu prisege koju sam dao za sebe, pa se, kaže, Hadžar okrenuo i spomenuo mu prisege koje je prije dao njemu i uh, Abdomeliku, a onda je naredio da mu se onaj skine glava. Kaže, nakon toga Hadžar više nije znao šta radi, nego je govorio o kojudina, kojudina naše povese, to je ona, onim sa čim su ga bili vezali. Pa su kaže, mislili da on, da hađaš govori, skinte sa njega te veze sa kojima je onaj vezan, pa su, kaže, rezali ono što mu bilo na, roka, na rukama i na nogama. Također jedno je predaje se prenosi od Abdulmelika ibn Abdullah ibn Hababa, kaže, doveden je Said ibn Žubeir hađađu, pa je rekao, pisao si Musa ibn Zubeiru, kaže, naprotiv, pisao si Musa, kaže, ne tako me Allaha, onaj kaže, ja ću te ipak, kaže, ubiti. Ja sam, kaže, Sa'id, onako kako mi je dala moja mati ime. A kad ga je ubio Hadžaž, nije ostao iza njega osim nekih 40 dana. U nekim predajama stoji da je živio samo 15 dan, dana. Kaže se također u istoj ovoj predaje da je Hadžaž ga često snio u snu i da je govorio da se hvata za njegovu odjeću i kaže Allahov neprijatelj zbog čega si me ubio. Sejid ibn Džubeir ibn Hišam el Esedi od Beni Valibe, e, uh, Valibe bio je kufljan, jedan od istaknutih tabijina, tamnoput, uh, kaže, nije pisao svoje fetve sve dok nije oslijepio Ibn Abbas, a onda kada je oslijepio, on je, kaže, pisao. Također, ima Ahmed kaže, kada je Sejid Ibn Žber ubijen na zemlje, nije bio niko koji je bio poznati, odnosno koji je bolje poznao Allahom subhanahu wa ta'ala vjeru ili da je bio u potrebi za vjerom i učenjem kao što je se moglo učiti od Sejda Ibn Žubeira. U trenutku kada ga je ubijao, Sejid ibn Žubeir je proučio dovu pa je rekao molim Allaha da nikoga više ne ubiješ mimo mene, a u drugoj predaji da je Hasan proučio dovu i molio Allah Đašan da uništi Hadžađa i Hadžađ više nikome nije presudio smrt. Hadžađ je umro brzo poslije njega. O Hadžađeve smrti ćemo govoriti kako su ga napali crvi, polje su ga crvi iznutra. Kaže, ove godine, dakle, od onih koji su preselili, bio je Sejdi ibn Džubeir, al-Esedi, El Walibi, Ebu Mohamed, neki kaže da se zvao Ebu Abdullah el-Kufi el-Meki od istaknuti prijatelja Ibn Abasa, bio je od imama Islama u tefsiru, u fiku i mnogim drugim znanostima. Bio je poznat po dobrim dijelima Rahmehullahu ta'ala. Vidio je i susreo se sa mnogo ashaba i prenio od njih mnogo predaja i od tabijina on i od njega tabijini. Kaže se da je učio, da bi proučio čitav Kur'an između Akšama i Jacije. Kada bi sjedio u blizini Kjabi, na jednom sjedenju bi završio hatmu, a kažu se da je znao proučiti Kur'an na jednom rekiatu unutar Kjabi. Od Amra ibn Mejmuna se prenosi od onog svoga oca, kaže kada je umro Sejid ibn Džubeir, na zemlji niko nije ostao, a da nije bio u potrebi za njegovim znanjem. Bio je zajedno sa onima koji su stali na stranu Ibn Ešasa protiv Hadžađa, kada je Hadžađ e, pobjedio Ibn Ešasa, Said je pobjegao u Isfahan, a onda nakon toga je dolazio u Meku dok nije nastanio Meku. Kaže se da je nekad znao doći u Kufu, a za njegove pokrete, kao što je Hadžar malo prije ispomenuo ga Ibn Kathir, Hadžar je znao kud se kreće, ali ga Hadžar nije tražio, odnosno nije ga htio hapsiti. Ebu Nuaym u svom dijelu Hilje kaže, prenosi na Ebu Hamed ibn Džabille, od Muhameda, od Ibn Ishaka, od Muhameda ibn Ahmeda ibn Abi Halefa, kaže, prenosi nam Šaban ibn Salim od Ebu Hafsi, kaže, kad je doveden Said ibn Džubeir Hadžađu, rekao me, ente Šakiju ibn Kesir, dakle, ovo je suprotno od onoga kako se zna, šta je znašo njegovo ime, kaže, ne, ja sam Said ibn Džubeir. Kaže, ubit te, ja sam, kaže, onakav kakav me je spomenula, odnosno kako me imenovala moja mati Said, kaže nesretan si, nesretan ti je mati. Kaže, ove stvari se ne odnose na tebe, to jeste, ne možeš ti promijeniti ničiju sreću. Kaže, osjecite mu glavu, kaže, pusti mi da klanjam dva rekiata. Kaže, hađač, okrenite ga prema kibli kršćana. Kaže on njemu, fejnema tuvelu feteme vačula, gdje god, ga, gdje god da se okrenite, tamo je Allahovo lice. Kaže, in jeste idu minke bima jeste razet bihi merjem. Kaže, tražim utočište Allaha od onoga što radila utočište merjem kaže šta je tražila utočište? Inni a'udhu bi rahmani minke in kunte taqija. Tražim utočište kod milostivog od tebe ako si bogobojazan. Kaže Sufjan, nakon ovoga hađađ nije ubio nikoga, osim što se spomenuje da je ubio još samo jednog čovjeka. Kaže se također u ovoj istoj predaji da mu je rekao Leobdilenneke bi dunija naran talavva. Ja ću ti, kaže, zamijeniti dunja aluk sa vatrom onaj e, gorućom. Kaže, Sejid ibn Džber njemu da znadem da ti to možeš, ja bi te kažu uzeo za svoga Boga. Tako jednoj predaj stoji kada je htio da ga ubije i kaže okrenite ga prema onaj kibli kršćana, kaže gdje god se okrene tamo je Allahovo lice, kaže udarite ga o zemlju, a on reče iz nje smo vas stvorili, u nju ćemo vas vratiti, iz nje ćemo vas ponovo onaj, izvesti. Kaže, kada je naredio da ga ubiju, on je rekao Allahumme, nemoj, kaže, dozvoliti da nikoga ubije poslije mene i kaže, tako se i ona je obestinila, nikoga hađač više nije ubio. Ibn Kathir kaže, mnogo je predaja, čudnih predaja, slabih, netačnih, izmišljenih predaja, kako ga je, dakle, kažnjavao hađač, kako je ubio. Međutim, ono što smo kada je spomenuli je dovoljno, Allah najbolje zna i onda nakon toga se Allah Žešanu osvetio i hađaču. Različno se istoričari koliko je Said ibn Džubeir živio, kažu da je živio 46 godina, odnosno 47 godina, neki kažu da je živio 56 godina, Allah najbolji zna. Imamo vrlo, nemamo. Dobro. Malo sam se precijenio, sprimio sam više. Šal, nastavit ćemo sljedeći put sa smrću ove godine preselio Said ibn Musaib. Wa sallallahu ala wa nabina Muhammadu ala Muhammadu zakmu ala khaira jazaa. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني